qazanırsınız, siz üçün cənnət qazanırsınız, gedin cümə günü məscidə, cümə günləri məsciddə behiştin bilet satılır. Mənəvi biletdir, ya. Amma elə gəlmən desiniz, Allah bilet də sizə verər. Bilətə bir dənə hadisə düşdü yazma, onu deyim inşallah. Bərəkətdir də əmir əl-müminin bərəkətindəndir. Bizim Bakı zəvvarlarından olub, Allah gedənlərə yenə axıllığımız yoxdur. Gedməyənlərə də inşallah əhl-i beytin ziyarəti nəsib eləsin. Əl-əl-xüsus da bir dənə məkandır ki, Kərbəla belə ona tata bilməyib Əmir Əl-Muminin əleyhissalamın qədridir. Onun da ziyarətini inşallah nəsib eləsin. Amin. Bizim Azərbaycandan, Bakıdan bir qrup gedirlər ziyarətə. Kərmanda bir dənə yaxşılı bir adam da olur. Bir qoza kişi olur. Həzrət Əli Aleyhisselamın hərəmindən çıxıb gələndə iki cavan ki, bunlar səfər yoldaşırlar bu qoca ilə. Bu qoca da gedir ağanın ziyarətinə. Artıq bir dəfə ziyarət edib, indi gedir yenə ağanı ziyarət eləsin. Görüb zamanlar gəlir, əllərində bir də kart var. Gedənlər görüblər, gedməyənlər inşallah gedib görərlər. Hotelə ki, düşdü zəvvarlar, hotelin vizit kartını verərlər ki, məsələn, üçün bir taksiyə versən, götür qoy desən orada. Çünki dil bilmirsən, ya fars, ya ərəb, götür taksidən sən orada düşürdür. Bunların da əlində otelin vizit kartı olur. Bu qoca kişi görür ki, nəsə kağızdır, üstündə də ərəb yazılır. Bizdə elə ərəbcəni gördə deyirlər Quran axı. Ərəbcə, əyri yazı gördü, hələ yazı olmasa da deyil Quran. Ya dua. Necə ki, indi cəmatın başına alladıları quş şəkli çəkə-çəkə. Ki, məsələn, dua yazır xüsusi üçün bəzi zadugarlar, bəzi mollalar bizdə səbdirə də əyri bir şey gözlər bu şəhərlər qabağında. Ki görüşürsün ərəbdə. Bu kişi məzluma da bu vizitkadan çatmıyor, xəbəri olmuyor. Ki bu vizitkadır. Deyir bu nədir? Bu zavallar bunu zarafat edirlər. Deyirlər ki, məsələn, ağanı ziyarət elədi. Kimin ziyarəti qəbul olsa, ağa ona kart verir. Qəbul kartı. Ağa ona qəbul kartı verir ki, deyir, nə təliyən ağı qəbul qartıyır? Deyir, hə, ağı oradan qəbul qartıyır. Deyir ki, ağı mən ziyarət eləmişəm ağam. Mənə verməyib. Deyirlər, onda ziyarətin qəbul olmuyor da. Şu vurur başına ki, ilahi, necə yəni ziyarətin qəbul? Mən bir ömür əli eşqində yanmışam. Necə ziyarətin qəbul olmuyor? Çünki uşaqların ziyarəti qəbul olmuyor, mənimki qəbul olmuyor. Bir ömür əli demişəm, necə ziyarətin qəbul olmuyor da? Qaçır aradan. Gəlir sırağanın zirehindən, Allah nəsib eləsin inşallah o zirehdən tutmaq olsun. Deyir, ağa, nə eybimi gördün mənim ziyarətimi qəbul eləmədi? Neynəmişəm mənim ziyarətimi qəbul eləmədi? Zavalların ziyarətini qəbul eləmirsən, bir ömürdür əli deyirəm, sənin üstündə yanıram bir ömür. Bir ömürdür düşmənmə düşmən olmuşam, dostuma dost olmuşam. Niyə məni qəbul eləmirsən? Görürlər ki, həqiqətən hərəmdən bir dənə əl çıxdı ki, sənin ziyarətin qəbuldur, bir dənə də kağızı. Həqiqətən o kişiyə bir dənə kağız verilir ana tərəfindən. Ki, sənin ziyarətin doğrudan qəbuldur. İnsan birdən qəlbinə eləsə, ki, mən bayaq zarafat edirdim, doğrudan Allah adama bilet də verər. Şür, çətindir. Aeroport yaza bilən bileti Allah yaza bilməsi. Adama Allah, bəli, bilet də verər. Odur ki, İstiyorsun şimdi bile salasın gelip cüme namazına gelir.